A? Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u Sovu Music Info moramo priznati ovaj vikend nije toliko ispunjen događanjima, valjda su se svi za 1. maj ispartijali i nećemo ulaziti u druge stvari koje su se, kojih su se zasitili. No ako vam prvi maj nije bio dovoljan, a ja vjerujem da nekim od naših slušatelja definitivno nije bio dovoljan, jer svaki dan je dovoljno dobar za parti. U petak vas u Riveru očekuje akustik trio Tri kralja. Evo njih ponovno na repertoaru. Vlastite verzije hitova bendova poput Foo Fightersa, Incubusa, Red Hot Chili Papersa, Nirvane i mnogih drugih od 22 sata. Eh, upad je besplatan, a DJ Diablo prije i nakon svirke. Dođite na Tri kralja. A u tunelu Disco Juice by DJ Bizar. DJ Bizar radi samo s originalnim vinilima, a pušta sve najveće hitove i kompletnu povijest house glazbe. House e, party počinje u 22 sata, traje do 3 ujutro, a tunelarina je na simboličnih 10 kuna. Znate li tko je Tom J? Ako znate, onda ste dobro došli u crku jer je u crkvi Tom J po prvi puta ovog petka. 20 kuna je prije 1 sat, a nakon toga 30 kuna ulaz. E, vrata se otvaraju u ponoć, a oni koji možda ne znaju tko je Tom J, pa nek dođu i nek saznaju. Rakija se vraća u 90. U Rakiji ćete se moći prisjetiti svih najstarijih hitova od Backstreet Boysa, Spice Girls, pa preko naravno neizbježne Britney Spears. I'm a Barbie girl in, a Barbie, world. <laughs> I Britney počinje u 21 sat. ako niste toliko toksični kao Britney Spears, zaletite se u subotu u River jer vas tamo očekuje Izet Medošević and Borgi ili Borgi ili kako god želite, hoćete na domaćem ili na stranom, jer je Izet izdao konceptualni album Granulo je sunce, a njegova ritam sekcija će sve to fino popratiti u Riveru s početkom u 22 sata. E, suradnja e, Izeta i Borgija dovela je do drugog albuma Opera u a u klubu mladih nešto malo drugačije, akustično-vizualni e, doživljaj uz live svirku benda Comfort i naravno moramo u Kapsloku naglasiti akcijsku cijenu Pelin plus pivo samo za 15 kuna. Komfor postoji od 2011. a nastao je kao džem projekt akustično-ambientalne glazbe Vedrana i Domagoja. E, njihove pjesme bazirane su na motivima iz prirode, naravno našeg pomorskog kraja. I 2018. izabrani su za debitante na Miku. Počinju u 20 sati. Ako vam e, srce malo jače zaigra kad vam neko spomene pjesme Užas je naša furka, rock'n'roll za kućni savjet i bili e, e, Guzonjin sin i sve ostale ex rock žestice i laganice, <laughs> zaputite se u zvuk jer vas tamo očekuje Exu Rock Party. 20 sati je početak do ponoći od Bijelog dugmeta preko Azre, U grupe, Indeks, Atomskog skloništa, Čorbe, KV, Bajage, Idiota, Jabuke i Pušenja. Svega će biti, vi dođite i zabavite se na Exu a tunel samo kaže Belen All Nighter. Pa tko zna što je to i već je bio, neka dođe u 22 sata, a tunelarina je 10 kuna. I za kraj ekskluzivno, ovo dobro si zapišite u, svoje kalendare, mobitele, dakle ako u petak i subotu ne idete vani, onda budite uz program Radio Sove od 22.30. bili smo kratki i slatki, a vi naravno ostanite uz Radio Sovu, slijedi Filmski puls. Da? Ah. Evo, stvarno mene zanima. znam, ne znam. Sova Music Info